Labvakar, mīļie radio Marija klausītāji. Mans vārds ir Dairis Mežvinskis, eh, un eh, jūs klausīsieties, es ļoti ceru, <laughs> jūs klausīsieties redzījumu Baznīcas sociālā mācība, kas ir jauns redzījums, eh, kas aizsākas šajā sezonā radio Marija. Un es būšu tā vadītājs. Šovakar mums ir, ir pirmais pirmais piegājiens teikt, šim, šim raidījumam. Un es nedaudz sākumā pastāstīšu par sevi pašu un tad arī par raidījumu, kā tas ir, kā šī ideja par šo raidījumu ir tapusi. Uh, šobrīd es esmu Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūta students, tātad tautā pazīstamā rarzī students, bet uh, esmu ieguvis uh, filozofijas izglītību un, un pusgadu, pēdējo pusgadu pavadījis Romā apgūstot uh, sociālo mācību, maznīcu sociālo mācību, uh, veselu pusgadu tikai šo vienu plašo un gana sarežģīto priekšmetu. Un pēc, pēc šīs lieliskās pieredzes Romā arī radās eh, iespēja un, un vēlme jāatzīst veidot šādu raidījumu, kurā, protams, vēl tādā ievad līmenī, bet tomēr mēģināt iepazīstināt uh, arī citus ar šo brīnišķīgo mācību. Un uh, un to, to mēs gan šajā redījumā, gan, gan turpmāk šajā sezonā mēģināsim darīt. Katrā mēneša pirmajā ceturtdienā pulkstens piecos šis redījums baznīcas sociālā mācība. Un šodien mūsu tēma ir ievads. Katrā, katrā sarežģītā tēmā ir nepieciešams labs ievads, lai mēs, lai mēs šo tēmu spētu labāk eh, novērtēt. Un tā tas neapšaubām ir arī ar baznīcas sociālo mācību. Tāpēc šodien mans mērķis ir jums sniegt eh, ievadu baznīcas sociālajā mācībā ar tādiem pieciem apakšpunktiem, kuriem eh, šo turpmāko 40-45 minūšu laikā mēs arī iziesim cauri. Un uh, vispirms, mīļie klausītāji, es vēlos, lai mēs kopīgi pārdomātu šos mūsu priekšstatus vispār par sociālo vai sabiedrisko realitāti, kurā mēs dzīvojam. Tātad nesāksim uzreiz ar pašu mācību, ko baznīca māca, bet, bet sāksim ar, ar mūsu priekšstatiem par, par šo sociālo realitāti, īstenību, <laughs> kurā mēs esam. Apdomājot šos priekš, priekšstatus, mm, es pamanīju, ka viens svarīgs, svarīgs uh, tāds fenomens, ko mēs pa, pamanām, ir, ka kaut kas šajā sociālajā īstenībā ir kaut kas dots. Proti, piemēram, minimālā alga. Mēs katrs, vai ne katrs, bet daudz mēs strādājam un mēs saņemam kādu algu, zem kuras mēs eh, nu, mazāku nevarētu saņemt. Vai, piemēram, bērnu kopšanas pabalsts, vai noteikts darba dienas ilgums. Daudzi šādi eh, sociālie atbalsta mehānismi jau ir sabiedrībā. Uh, Un ja mēs piedzimstam, teiksim, 2000. <laughs> gadā Latvijā un dzīvojam, mums var šķist, ka tas ir kaut kas teju vai dabisks, tas ir kaut kas uh, vienmēr garantēts un dots, bet tā nebūtu nav. <laughs> ja mēs zinām kaut ko nedaudz no vēstures, tad uh, tas tā nebūtu nav. Šādi mehānismi nepastāvēja, piemēram, aizsākoties modernajai industriālajai sabiedrības formai. Un tas būs ļoti svarīgi, tieši šis fakts, ka šobrīd mums šādi mehānismi ir, bet tie nav bijuši vienmēr. Tas būs ļoti svarīgs fakts šīs sociālās mācības izpratnei un, un novērtēšanai. Otrs priekšstats, kas mums var rasties, domājot par, par šo sociālo realitāti, kurā mēs esam, un mēs varam par to domāt ļoti konkrēti. 2024. gada septembrī Latvijā, Rīgā, varbūt Latgalē kāds eh, klausītājs šobrīd atrodas un tā tālāk, mēs, mēs varam domāt, ka kaut kas šajā realitātē ir jāmaina piemēram, atbalsts ģimenēm, vai ļoti svarīgs jautājums ir jēgpilna un pietiekami apmaksāta darba iespējas jauniešiem, bet ne tikai jauniešiem, kas ir liela problēma, uh, un, uh, vai, piemēram, pensiju celšana. Tātad kaut kas mums šķiet dots, bet, kā es teicu, tas nevienmēr tā ir bijis, un kaut kas mums šķiet ir jāmaina šajā realitātē. Es domāju, ka tev ik viens <laughs> klausītājs uh, būtu gatavs līdzdalīt šos priekšstatus ar mani, uh, un uh, es tos gribēju, tā teikt, uzvirdīt, uzvirmot <laughs> redījuma sākumā, tieši tāpēc, ka baznīcas sociālā mācība ir ļoti spēcīgs instruments, lai veicinātu pozitīvas sociālas pārmaiņas, kuras reizē būtu saskaņotas ar evaņģēliju vēsti. Un šīs, šī sociālā mācība jau ir bijusi ļoti svarīga un nozīmīga eh, jau esošo um, sociālo mehānismu teiksim, ne, ne, ne, ne, nevis tiešai izstrādē, bet, eh, bet tādas cilvēka domāšanas izstrādē, kura vēlētos eh, izveidot jau pēcāk šos te uh, sociālā atbalsta mehānismus. Uh, tieši tāpēc, ka baznīca sociālā mācība var kaut ko mainīt, uh, tā ir ļoti interesanta un, un, un, un to ir svarīgi apgūt tad, tā bija tāda, mans pirmais punkts, ko es eh, vēlējos, ar kuru es vēlējos sākt. Tad priekšstati par sociālo realitāti. Lai nedaudz pietuvotos baznīcas sociālajai mācībai, kas tā tāda ir, uh, mēs pie tā nonāksim pacietību, mīļie klausītāji, bet es vēl gribu pakavē, pakavēties pie citiem priekšstatiem. Proti par priekšstatiem, gan par ticīgo cilvēku, gan par neticīgu cilvēku priekšstatiem, par baznīcas sociālo mācību. Esmu mēģinājis apdomāt šos um, iespējamos priekšstatus un tos uzskaitīt. <laughs> Pirmais no tiem ir, kas tas tāds priekšstats. Proti bieži ticīgi cilvēki uh, vai neticīgi viņiem nav vispār nekāda priekšstata par šo mācību, jo par to nekas nav dzirdēts. Jādzīst, tā bija arī man līdz pat, <laughs> līdz pat šim laikam, kamēr es nonācu uh, Romā, lai, lai šo mācību, brīnišķīgo tiešām mācību apgūtu. Tad ir vēl kāds cits um, priekšstats, kas cilvēkiem var būt, proti kāds sakars priekšstats. Tie ir cilvēki, kas par šo mācību ir kaut ko dzirdējuši, taču viņiem šķiet, ka tai ar baznīcas sūtību, ar baznīcas misiju ir vai nu maz sakara, vai pilnīgi nekāda sakara. Līdz ar to šie cilvēki šo baznīcas sociālo mācību noraksta, uh, ir, ir nācies saskarties ar šādu uh, priekšstatu. Uh, Tad ir vēl trešais priekšstats, iespējams priekšstats, tā saucamais utopisma priekšstats. Ir cilvēki, kas ir uh, varbūt ļoti labi iepazinuši šo mācību, bet tās reāla īstena um, ieviešana dzīvē šiem cilvēkiem uh, nešķiet iespējama. Šos trīs priekšstatus man ir nācies saskarties diezgan, ar tiem man ir nācies saskarties diezgan daudz, bet lai, lai pietuvotos uh, baznīcas sociālās mācības skaistumam un uh, un tās, eh, teiksim tā, tās veidotāju iecerei es, es vēlos jums piedāvāt <laughs> svetā Jāņa 23. pāvesta, eh, kurš uzsāka Vatikāna otro koncilu, viņa priekšstatu par eh, baznīcas sociālo mācību, ko viņš gan pats ir ārkārtīgi svarīgā veidā attīstījis, gan, gan kuru ir popularizējis. Un tātad neliels citāts no viņa enciklikas Mater et Magistra. Uh, Es citēju, bet šodien vairāk nekā jebkad ir būtiski, ka šī mācība, proti baznīca sociālā mācība, tiktu zināta, asimilēta un likta lietā tādā veidā, kādā atšķirīgas situācijas to pieļauj un pieprasa. Tas patiešām ir sarežģīts uzdevums un tomēr arī viscēlākais. Uz tā veikšanu mēs mudinām ne tikai mūsu pašu dēlus un brāļus, kas izkaisīti pa visu pasauli, bet arī labas gribas cilvēkus jebkurā vietā. Citāta beigas. Šis, šis uh, Šī encyklika tika rakstīta 1961. gadā, ļoti saspīlētā eh, ģeopolitiskā situācijā. Un pat tad, pat tad Jāņa 23. priekšstats par, par baznīcas sociālo mācību nebija utopisks, un, un, un šīs mācības ieviešanu, iztenošanu, eh, kā uzdevumu viņš apraksta kā viscēlāko no uzdevumiem šajā laikā. Eh, līdz ar to nebūsim pārsteidzīgi, <laughs> mīļie klausītāji, nebūsim pārsteidzīgi un, un centīsimies, centīsimies ieklausīties mūsu virsganu, <laughs> virsganu balsīs par šo mācību un, un, un tās likšanu lietā. Tik daudz par, par, par priekššatiem, par, par to, kā mēs dzīvojam šī brīža realitātē, kaut kas ir labi, kaut kas mums šeit izmaināms, tad es uzskaitīšu šos priekšstatus par baznīcas sociālo mācību. Varat klausītāji sevi klasificēt un varat mums studijā ļaut zināt, kuram no šiem priekšstatiem atbalstat jūs. Tas būtu ļoti interesanti dzirdēt. Vai jūs esat cilvēks, kas par baznīcas sociālo mācību neko nav dzirdējis, vai jums šķiet par to kaut ko dzirdot, ka tai īsti nav sakara ar baznīcas misiju, vai arī jums šķiet, ka tā ir skaista mācība, bet tā nav īstenojuma dzīvē, tā ir pārāk utopiska, teiksim tā. Vai arī jūs esat, vai arī jūs sekojat eh, svētā pāvesta pēdās un, un arī jums šķiet, ka šīs misijas īstenošana ir ļoti cels un nepieciešams eh, uzdevums. Tik daudz tiešām ievadam par to, uh, ievadam, lai labāk novērtētu šo baznīcas sociālo mācību. Tagad mēs pievērsīsimies, iespējams, centrālajai centrālajai šīs ievad, ievad raidījuma daļai, bet tomēr pēc, pēc nelielas mūzikas pauzes. Thank you. dievā dvēselē mieru ro. Viņš mana klīns un glābējs, viņš patvērums un pamats drošs, uz kā bez bailēm stāvēt. Kad saldiem mēliem izteikts lāsts, kā būtā mani caudur, tad vēros dievā taisnībā tā sirdī dzīvos tur. Slāvā Dievam, aleluja, Viņš mans mantojums un dievā dvēsele patveries no kārībām un grēkā, kad ļaunums galvu augstu ceļ, smēl spēku dieva spēkā, kad bagātība plaukst un zeļ, tad nepārdotai sīdī, jo mūsu sētiem tīri. skatu vērsīšu ar paļāvību prieku, ikdienas sirdī pildīšu ar viņa žēlastību. Šī dzīve drīz vien izgaisīs, kad vaša tā ir īsa. Mans kungs ir nāvi uzveicis, es piedēju. Labvakar, mīļie klausītāji! Eterā redzījums Baznīcas sociālā mācība, ko vadu es, Dairis Mežvinskis, un, un šoreiz ir tāds ievadrēdījums, kā es to pieteicu sākumā, un mēs apdomājām par, par mūsu pašu priekšstatiem par sociālo realitāti, kurā dzīvojam, apdomājām par mūsu priekšstatiem par baznīcas sociālo mācību, un es joprojām mūdinu jūs, varbūt, ja kāds klausās, dot mums ziņu, uh, kā tad ir, kā tad ir, kurš no šiem priekšstatiem varētu atbilst jums. Un eh, beidzot mēs esam nonākuši, teiksim tā, pie, pie centrālās šī ievada raidījuma daļas, eh, kurā es nedaudz mēģināšu skaidrot, kas tad ir baznīcas sociālā mācība. Bet, protams, vēl tādā ievada līmenī, jo Jo, jo šim jautājumam, kas ir baznīca sociālā mācība, tam ir veltīts visas šīs sezonas raidījums, un, un, eh, un vienā raidījumā to aptvert nav arī nemaz tik viegli. Uh, Tad, eh, bet, eh, kā tas nereti ir ar, ar dažādām definīcijām, lai vispirms sāktu saprast, lai pamazām nonāktu pie sapratnes par, par, eh, par lietas definīciju, ir labi uzsākt ar šo te, ar nelieliem ievadvārdiem par to, kas lieta nav, <laughs> kas lieta nav. Piemēram, es šeit uzskaitīšu dažas lietas, kas baznīcas sociālā mācība nav, balstoties, protams, maģistērija tekstos. Tā tā nav konkrēta ekonomiska vai politiska sistēma. Nav tā, ka baznīca ar šo mācību cenšas piedāvāt kādu konkrētu ekonomisku vai politisku sistēmu. Nav tā, ka baznīca saka, piemēram, monarhija ir tas modelis, kurš, uh, kuram būtu jāformē tagad uh, visas sabiedrības. Tāpat tā, tā laikā nav tā, ka uh, baznīca saka, lūk, demokrātija ir vienīgais īstais ceļš, <laughs> kā sabiedrībai pastāvēt. Baznīca neieņem šādas stingras pozīcijas, bet dažādos laikos dažādi baznīcas gan ir pauduši dažādus viedokļus, un tas viss ir, ir pieņemami. Baznīcas sociālā mācība nav arī ideoloģija. Ja mēs ar ideoloģiju saprotam tādu uzskatu sistēmu, kas ir pamatā noteiktām politiskas vai sabiedriskas darbības programmām. Ja, piemēram, uh, ja mums ir jāsniedz konkrēts piemērs, ja tā nav tādā pašā kategorijā kā marksisms vai sociālisms vai liberālisms, Uh, baznīca nav tāda vienkārši kāda cilvēka, baznīca sociālā mācība nav kāda cilvēka ideju apkopojums tagad, lai pārveidotu uh, sabiedrību atbilstoši šīm te idejām. Baznīca sociālā mācība nav arī kāds konkrēts tehnisks risinājums sociālām problēmām. Uh, Nav tā, ka iepazīstot šo sociālo mācību, mēs tagad uzreiz varam aiziet uz saimas namu un pie durvīm klauvēt un pateikt, lūk, lūk, šeit mums ir izcinājumi. Nē, nē, nē, tas tā nebūtu nav. Bet, <laughs> lai nonāktu pie šiem risinājumiem, baznīca sociālā mācība gan būs svarīga. Un pēc, pēc šī nelielā ievada par to, kas baznīca sociālā mācība nav, es gribētu jums, mīļie klausītāji, citēt – baznīcas sociālās mācības definīciju, kas ir sniegta augstākajā, augstākajā teiksim tā, līmenī, neteiksim, ka augstākajā, ne, ne, tai nepiemīt šai definīcijai augstākā maģisterija spēks, bet, bet tā ir iekļauta pāvesta Jāņa Pāvila otrās vai tā pāvesta enciklikā Solicitudo rei socialis, kur pāvests saka, citēju, baznīcas sociālā doktrīna – nav trešais ceļš starp liberālo kapitālismu un marksistu kolektīvismu, pat arī neiespējama alternatīva citiem netik radikāliem pretējiem sociālo problēmu risinājumiem. Drīzāk tā veido atsevišķu kategoriju. Ja, tā tad tā, mēs nevaram šo mācību saprast kā, kā tādu alternatīvu kapitālismam, kolektīvismam, kas Jāņa Pāvila otrā laikā un jau pirms tam bija aktuāla problēma. Jā, es turpinu. Tā nav arī ideoloģija, bet tātad šī visa bija negatīvā daļa, kas tā nav. Tagad mēs nonākam pie šīs, pie šīs tātad pozitīvās daļas, kas tā ir. Bet gan precīzs, uzmanīgu pārdomu rezultātu formulējums par kompleksajām cilvēka eksistences reālijām, gan sabiedrībā, gan starptautiskajā kārtībā, ņemot vērā ticības gaismu un baznīcas tradīciju. Tātad uh, uh, pārdomu rezultātu formulējums par cilvēka kompleksajām eksistences reālijām gan sabiedrībā, gan starptautiskajā kārtībā, ņemot vērā ticības gaismu un baznīcas tradīciju. Ļoti vienkāršot izsakoties, tā ir uh, ticībā, bet ne tikai ticībā arī dabiskajā likumā, balstīta izpratne par cilvēku, sabiedrību, starptautisko kārtību uh, ļoti tādā pamatlīmenī pamatprincipi šajā mācībā tiek apskatīti. Un šiem principiem mēs šajā redījumā iesim cauri, un tas viss kļūst skaidrāks laika gaitā. Es turpinu citātu. Sociālās mācības galvenais mērķis ir interpretēt, jeb skaidrot šīs reālijas, nosakot, kādā mērā tās ir saskaņotas vai novirzās no evaņģēlija mācības par cilvēku un viņa aicinājumu, kas ir reizē pasaulīgs un transcendents. Tās mērķis tādējādi ir vadīt kristiešu rīcību – Tādējādi tā pieder nevis pie ideoloģijas sfēras, bet teoloģijas, un īpaši pie morāla teoloģijas. Citāta pagaidām noslēgums, bet ne, negluži noslēgums. <laughs> Tātad tas, ko svētais pāvests šeit saka, ir, ka sociālā mācība ir daļa no teoloģijas, daļa no baznīcas mācības, īpaši no morāla teoloģijas. Un morāla teoloģija mums uh, ļoti iz, vienkāršot izskat, izsakoties, māca to, kādā veidā rīkoties noteiktās situācijās. Un arī, arī tātad cilvēks kā sociāla būtne noteiktā veidā darbojas arī sociālajā sfērā, un viņam ir nepieciešamas, teiksim tā, kārtulas, ar, uz, saskaņā ar kurām vadīties. Un, un tātad šīs kārtulas, šos principus, šo mācību sniedz baznīca sociālā doktrīna. Un pavisam pēdējais uh, elements no šī citāta, kas tomēr ir būtisks. Sitai sociālās doktrīnas mācīšana un izplatīšana ir daļa no baznīcas evaņģelizācijas misijas. Citāta beigas. Tātad šī doktrīna nav kaut kas ārējs, kaut kas, ko baznīca, pildot savu misiju, paņemtu it kā blakus, lai to, lai to veiktu, vai tas nav vienkārši kāds baznīcas varas mēģinājums tagad iespaidot visas sabiedrības un tās kaut kādā veidā pakļaut eh, baznīcas varē, nebūtu ne. Eh, baznīca augstākajā līmenī saka, ka sociālās doktrīnas mācīšana, un ne tikai mācīšana, bet izplatīšana, tātad reāla iemiesošana praksē, tā ir daļa no baznīcas evanģelizācijas misijas. Un salīdzinājumam vēl, vēl pavisam īs, īs eh, citāts no, no Jāņa Pāvila otrā enciklikas Centesimus Annus, uh, citāju, eh, citāju, tomēr cilvēka patiesā identitāte viņam tiek pilnībā atklāta tikai caur ticību, un tieši no ticības sākas baznīcas sociālā mācība. Izmantojot visus zinātnes un filozofijas sasniegumus, viņas, proti baznīcas sociālā mācība, tiecas palīdzēt cilvēkam viņa ceļā uz glābšanu. Citāta beigas. Baznīcas, vissvarīgākais šeit, baznīcas sociālā mācība sākas no ticības. Tā nav kaut kas eh, atrauc no tās, nav atrauc no ticības mācības, un reizē tā palīdz šajā pestīšanas misijā, pestīšanas, jeb glābšanas misijā, ko baznīca cauri gadsimtiem veids. Tomēr, tomēr e, es, es pieļauju, ka uh, mūsu klausītājiem un, un uh, jāatzīst arī man, <laughs> vienu brīdi studējot šo mācību Romā, nebija tomēr līdz galam skaidrs, kā kādu, kaut kāda mācība par sociālo realitāti uh, kā tā ir saistīta ar evaņģēliju, kā tā ir saistīta ar kristietību. Uh, jo pavisam vienkārši mēs varam uh, argumentēt, ka paņemot rokās jauno derību un lasot, tur netiek it kā sniegti nekādi konkrēti norādījumi, kā veidot sabiedrību, kā, uz kā to balstīt un tā tālāk. Līdz ar to tas viss var šķist kaut kas um, ticībai, evaņģēliem, kristietībai kā tādai ārējs un, teiksim tā, blakus pievilkts, klāt pievilkts. Uh, Un, un šeit es vēlētos pāriet uz, uz ceturto no piecām šī ievada, ievada nodarb, nodarbības, ne, ievada raidījuma daļām uh, un, un uh, apdomāt šo jautājumu. Kā tad baznīcas sociālā mācība ir saistīta ar evaņģēliju, ar kristietību? Un jau iepriekš baznīcas uh, sociālās mācības uh, šajā skaidrojumā, jeb definīcijā, es, es pieminēju, ka, ka šīs doktrīnas, jeb mācības izplatīšana ir daļa no baznīcas evanģelizācijas misijas, no cilvēku labšanas misijas. Un lai parādītu to, lai argumentētu par to, ka šis um, sociālās realitātes pārveidošanas aspekts ir klātesuši svētajos rakstos un, un tātad, uh, tātad uh, mūsu, mūsu ticībā, mūsu mācībā. Es esmu atradis pāris, tiešām tikai divus, bet to ir bezgala, <laughs> bezgala daudz piemēru no svētiem rakstiem, kas liecina par to, ka uh, tam cilvēkam, kas seko Dieva likumam un viņa gribai, uh, nākas uzņemties būtiskus sociālus un ekonomiskus uh, pienākumus. Uh, piemēram, viens, viens piemērs no, no vecās derības, lai nedaudz pārliecinātu, <laughs> ka, ka, ka ticība nav saistīta tikai ar uh, ar mūsu gara sfēru, ar, ar mūsu privāto dzīvi. Tad citāts no atkārtotā likuma grāmatas. Kad paiet septiņi gadi, tad sarīko brīvlaišanu. Šādi, lai notiek brīvlaišana. Ik viens, kas aizdevis, lai atlaiž to, ko savam tuvākajam devis, lai neatprasa to savam tuvākajam un brālim, jo tas gaida no kunga brīvlaišanu. Citāta beigas. Šis citāts no 15. nodaļas. Un vēl viens, kurš turpat, turpat uh, ir, uh, Ja kāds no taviem brāļiem būs nabaks, kad tev būs mājvieta zemē, ko kungs tavs dievs tev dod, tad nenocietin savu sirdi, neizžņauc plaukstus kopulībā pret nabaga brāli. Atver viņam savu plaukstu, aizdod to, kā viņam trūkst, lai ir gana viņa vajadzībai. Citāta beigas. Un, un studējot Romā, nāc, nenācās, bet bija tā laime iepazīt brīnišķīgu dominikāņu tēvu uh, Albino Barreru, kurš ir specializējies baznīcas sociālajā mācībā un tieši uh, tās attiecināšanā uz ekonomisko sfēru, un viņš saistībā ar šo biblisko mācību par, par, par šo te Izrēla, Izrēla tautas dalībnieku brīvlaišanu, ja tie nonāk verdzībā ik, ik pēc septiņiem gadiem vai, vai ik katru jubilejas gadu, šajā visā sakarā viņš mēdz runāt par tā saucamo biblisko atjaunošanas principu, kas vijās cauri gan uh, gan Mozus grāmatām, gan pēc tam praviešu sludinātajai vēstī. Tā kā tas ir viens piemērs, ka šī te sociālā realitātes pārveidošana ir kaut kas svētījos rakstos e, klātesošs. Un pavisam īsi vēl citāts no Mateja evaņģēlija, lai parādītu, ka, ka šī te, šis princips ne, vijās arī cauri jaunai derībai. Citāts, tad ķēniņš sacīs tiem, kas palabi. Jūs, mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Citāta beigas. Tātad šajā ļoti slavenajā un mums visiem zināmajā uh, svēto rakstu uh, sadaļā, Kristus sevi pielīdzina visiem, visiem, varētu mūsdienīgi teikt, sociāli atstumtajiem, visiem pēdējiem mūsu sabiedrībā, un viņš ne, ne tikai sevi pielīdzina, bet, ja mēs skatītos plašāk uz šo sadaļu, aicina to pārmainīt, aicina šos cilvēkus uh, tiem palīdzēt. Un, uh, un tāds otrs apsvērums uh, varbūt tiem, kas, kas šo sociālo mācību negribētu saistīt ar baznīcas misiju, šis apsvērums ir tāds, ka evanģelizācijas misija, ko mums baznīcai ir uzticējis Kristus, tā nav saistīta tikai ar tikai un vienīgi ar dvēseļu glābšanu un sagatavošanu debesu valstībai. Reizēm, nu, man arī personīgi patīk šis teiciens, jā, glābt dvēseles, glābt dvēseles, jā. Bet Kristus saka Pēterim, tu būsi cilvēku zvejnieks, jā, cilvēks, uh, cilvēks nav tikai dvēseli. Ja? Šeit <laughs> es atļaujos arī sagatavot citātu no katehisma. 365. punkts. Gars un matērija cilvēkā nav di divas apvienojušās dabas, bet gan to vienība veido vienu vienīgu dabu. Ja? Uh, nav tā, ka cilvēkā būtu uh, tikai sabojātā dvēsele, kas būtu jāglābj un pārējais nav svarīgi. Nē, nē. Dieva griba cilvēcei ir plašāk, tā attiecas arī uz cilvēka dzīvi šajā pasaulē. Kristus ir vēlējies atpestīt visus cilvēkus un visu cilvēku. Visus cilvēkus un visu cilvēku. Tāpēc arī baznīcai pienākas pārdomāt sabiedriskās vai sociālās struktūras, institūcijas, inovācijas, attīstību, proti baznīcai pienākas pārdomāt visu šo sociālo sfēru, lai spriestu, vai tā atbilst evaņģēlijam vai arī nē. Un uh, brīnišķīgā veidā šī doma ir noformulēta baznīcas sociālās mācības kompendijā, kas arī, eh, ja drīkst pareklamēt, eh, dienas katehēzi tagad tiek pārdomāts, un, un es iesaku klausītājiem arī eh, šai katehēzi ikdienas, kad tā skan, sekot līdzi. Jau pirmajā punktā tiek teikts, pestīšana, ko kungs Jēzus mums ir iegūs par dārgu cenu, īstenojas jaunā dzīvē, kura pēc nāvis gaida taisnīgos – un nu vissvarīgākā daļa, taču tā atstāja iespaidu arī uz šās pasaules reālijām, tādām kā ekonomika un darbs, tehnoloģijas un saziņa, sabiedrība un politika, starptautiskā sabiedrība un uz attiecībām starp kultūrām un tautām. Jēzus atnāca, lai nestu visaptverošu pestīšanu, kas ietver visu cilvēci un cilvēku visā tā veselumā, davājot tam brīnišķīgu iespēju būt par Dieva bērnu. Citāta beigas. Ja tātad baznīca sociālā mācība nemēģina, rezumējot to pēdējo domu, tā nemēģina uh, uzspiest kādu baznīcas varu pār cilvēkiem, bet, uh, bet noteiktā veidā formēt sabiedrību uh, caur katra atsevišķā cilvēka formēšanu arī ir tās, uh, ir tās misijas daļa, ir šīs evaņģelizācijas daļa, uh, ko baznīca cauri gadsimtiem veids. Un uh, Tagad, pirms pievērsties pēdējai piektajai daļai, varbūt iesim nelielā mūzikas pauzē. ja eju es cauri ēnu un nāves ielai. Tava mīlestība bailēm liek bēgt. Pat ja apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos. Tava klātbūtne man liek pastāvēt, pat ja eju es, pat ja eju es cauri ēnu un nāves ielai. Tava mīlestība bailēm liek bēgt. Pat ja apkārt man dzīves vētras, es nešaubīšos. Tava klātbūtne man liek pastāvēt, es nebaidīšos ļaut. kas sāk spīdēt, sirdī paļāvīgai. Šai gaismai nav nekā līdzīgā. Un reiz būs arī gals visam sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs. Es nebaidīšos ļaut. if I Mīļie radījuma arī klausītāji, un esam atpakaļ raidījumā Baznīca sociālā mācība. Šodien ir pats pirmais raidījums, ievad raidījums, kurā es mēģinu gan sevi noskaņot šim raidījumam, bet pirmkārt jau jums sniegt kādus ievad punktus, ievad pārdomu pietur punktus tiešām, lai labāk pietuvotos šai baznīca sociālajai mācībai, kurai, kuru mēs mēģināsim pakāpeniski un lēnām iepazīt šīs sezonas laikā. Un apdomājām mūsu priekšstatus par, par šo realitāti, kurā, sociālo realitāti, kurā dzīvojam, par mūsu priekšstatiem, par baznīcas sociālo mācību arī padomājām, un, un tad es mēģināju izklāstīt, kas tad ir uh, īsu, nu, ne īsu, bet sarežģītu <laughs> definīciju devu baznīcas sociālajai mācībai no, no Jāņa Pāvila otrā uh, tekstiem, pēcāk argumentējot, kāpēc sociālā mācība vispār ir saistīta ar evanģelizāciju, un visbeidzot ir pienākusi noslēdzošā daļa, noslēdzošā piektā daļiņa šajā ievad redzījumā. Kāpēc baznīca sociāla mācība vispār tika izstrādāta? Kas, kas pamudināja, kādi vēsturiskie, sociāli, ekonomiskie apstākļi, sabiedriskie apstākļi varbūt varam teikt tā, kas pamudināja baznīcas sociālās mācības izstrādi? Nu, pirmkārt, ir svarīgi, ka, un baznīca nekad, jau kopš tās pastāvēšanas sākumiem, nekad tā nav atturējusies teikt, kā teikts kompendijā, teikt savu vārdu sociālās dzīves jautājumos. Baznīca vienmēr ir, teiksim tā, turējusi rūpi par to, kā, kā cilvēki dzīvo, jo tieši šo cilvēku glābšana ir, ir bijusi baznīcas, baznīcas sūtība, un, un tāda arī būs. Un, protams, tagad kāds klausītājs, piemēram, varētu man, man uh, man vajadzētu, bet kāpēc gan tad mēs tieši pēdējā gadsimta laikā runājam par baznīcas sociālo mācību, ja jau vienmēr baznīca ir iesaistījusies sociālajā sfērā, sabiedriskajā sfērā, kāpēc gan uh, ir nebijusi nepieciešamība izstrādāt īpašu sociālo mācību pēdējā, pēdējo simtgadu laikā, uh, ja jau agrāk ir pieticis ar, ar evaņģēliju, uh, ja? un tas ir labs jautājums, bet mums ir jāņem vērā, ka pēdējo uh, nu, teiksim, divu, trīs gadsimtu laikā šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir piedzīvojusi ārkārtīgi milzīgas pārmaiņas. Ir, ir pat, es domāju, grūti aptvert, cik, cik, cik šīs pārmaiņas ir bijušas spēcīgas. Tās ir ietekmējušas gan sabiedrības uzbūvi, gan izpratni par, piemēram, par baznīcas, es atvainojos par sabiedrības pamatšūniņu, ja, no nu, izpratnes par to, ka to veido ģimene, mēs pamazām pārējām uz izpratni pie šīs, te, ka, ka sabiedrība veido atsevišķi individuāli cilvēki, kas kā tādi atomi uh, kustās un sitās viens pret otru bez kādām <laughs> morāls normām. Ja, tad eh, milzīgas, milzīgas pārmaiņas ir notikušas, un baznīcai ar to, uz to vajadzēja atbildēt kādā konkrētā stingrā veidā. Bet uh, vēl joprojām paliekot pie šīm izmaiņām, kas ir notikušas, varētu izcelt tādus kā pamatpunktus. Jo viens no tiem ir pāreja, nogrērās uz industriālo ekonomiku. Varam iedomāties, kāda ir dzīve, kad cilvēki apsaimnieko laukus, audzē lopus, kāda ir šī, te, teiksim tā, tradicionālā sabiedrība. Un varam iztēloties, kā izmainās sabiedrība, kad ekonomisko dzīvi nosaka preču razo, ražošana un to pārdošana tirgū. Ja. Milzīgas izmaiņas noritēja pārējot no šī viena modeļa uz otru, veidojot jaunas pilsētas, urbanizācija, liels cilvēku skaits, kuriem dzīves apstākļi bija briesmīgi sākotnēji un, un tā tālāk. Uh, Otrs punkts varētu būt zinātnes un tehnoloģija attīstība. Jā? Mēs šobrīd esam radījuma arī studijā, man apkārt ir datori, vispār ir neaptverami, ka es varu runāt Rīgā un mani var klausīties droši vien arī ārpus Latvijas un, un, un dzirdēt, ko es runāju. Uh, Jo padomājiet, pirms 200-300 gadiem šādu iespēju <laughs> nebija. Tehniskais progress ir bijis milzīgs, īpaši šajā laikā, kad notika industriālās ekonomikas aizsākšanās, ja to, kad zinājis elektrība, dzelzceļš, radio, visas šīs svarīgās lietas. Līdz ar visām šīm pārmaiņām notika arī ļoti straujišs cilvēku populācijas pieaugums. Ja? Piemēram, viens piemērs, konkrēts piemērs no Lielbritānijas. 1801. gadā šajā visā, visā valstī uh, bija gandrīz 9 miljoni iedzīvotāju. Pēc simts gadiem, <laughs> tikai nieka simts gadu laikā, tie bija 41,6 miljoni. Ja? Tad šis skaitlis ir audzis čet, vairāk nekā četras reizes. Uh, un tikai nieka simts gadu laikā. Uz, uz to bija nepieciešama stingra, ātra un spēcīga atbilde. Ja? Un uh, Protams, visas šīs jaunās darba attiecības veidoja arī jaunu sociālo kārtu un attiecību veidošanos. Līdz ar to radās tā saucamais sociālais jautājums, uz kuru arī baznīca uh, lēnām, bet stingri atbildēja. Jā, sociālais jautājums, jeb, jeb šī te strādnieku sarežģītā situācija, kas bija radusies, kad viņi principā tika izmantoti 18. un 19. gadsimtā, un, protams, tas turpinās <laughs> vēl mūsdienās vietām, bet eh, tika izmantoti vienkārši kā, kā ražošanas procesa resurss, bez tiesībām, bez nekādām eh, tātad šiem atbalsta mehānismiem. Eh, šie kapitāla turētāji, teiksim, tā bija tie, kas turēja rokās visas izvēles, gan par algas lielumu, gan par darba ilgumu, strādāja bērni, daudzas stundas, saņēma neko, uh, Un viņi bija priecīgi, ka varēja strādāt, jo, jo tas nebija kaut kas garantēts, ka katram ir eh, darbs šajās jaunajās situācijās. Eh, līdz ar to situācija, kas izveidojās, eh, izveidojoties mūsdienu šai modernajai sabiedrībai, bija katastrofāla. Kas bija jāmaina? Šī sociālā dzīve vairs nebija pašsaprotama, kā tas bija pirms tam gadsimtiem, caur nodotām tradīcijām ģimenēs, dzimtās, uh, bet šīs, eh, šie cilvēki dzīvoja jaunās vietās, pilsētās. Jaunas, tā bija jauna dzīves forma, viņi tika atšķirti no iepriekšējām radiem, eh, di, dzimtām dinastijām, ja tā var teikt, ar kurām kopā eh, dzīve tika vadīta. Darbs bija jauns ar, ar iekārtām, ja kāds tas nekad iepriekš nebija tādos mērogos darīts. Tas viss ārkārtīgi izmainīja pastāvošo, pastāvošo sabiedrību. Un viens, viens piemērs tikai, kā, kā, kā jūs klausītāji varat iepazīt eh, nedaudz šo te veidu, kā tika, kā notika, kāda bija attieksme pret, pret um, ražošanas procesā iesaistīto strādnieku, ir Čārlija Čaplina filma Modern Times, jā. Uh, eh, iesaku to noskatīties brīvi pieejama, kur ļoti labi var redzēt, ka cilvēks ir tikai tāds iekārtas piedēklis, jā. Visa cilvēka cieņa šādā skatījumā ir pazaudēta. Un uh, noslēdzot šo, šo, šo ievadu raidījumu un, un arī reizē piekto daļu, es, es gribu citēt, <laughs> teiksim tā, bēdīgi slaveno Friedricha Engelsu, uh, eh, Karla Marks uh, eh, kolēģi, bet, uh, bet viņam ir labs darbs strādājušās šķīras stāvoklis Anglijā, kurā viņš apraksta šī te, šīs te strādnieku apstākļus, kāds, kādi tie bija, uh, aizsākoties un attīstoties šai jaunajai sabiedrības formai. Un tas mums ļaus ieskatīties, kāda, kāda bija šī te dzīve un kāpēc, kāpēc baznīcai vajadzēja stingru, sistemātisku atbildi uz, uz jauno realitāti. Citāts. Bet attiecībā uz lielo strādnieku daudzumu. Posta un nedrošības stāvoklis, kurā viņi šobrīd dzīvo, ir tāds pats kā vienmēr, ja nevēl zemāks – Londonas īstenda ir arvien augošs nekustīga posta un pamestības atvers. Badošanās atvers, esot prom no darba, fiziska un morāla pagrimuma atvers, esot darbā. Un tāpat visās citās lielajās pilsētās, un tāpat mazākās pilsētās un lauksaimniecības apgabalos. Ja tātad eh, man, man dzir, lasot šos vārdus, ir ienācis prātā tāds salīdzinājums, ka uh, mēs reizēm domājam, ka jā, Indijā tur ir briesmīgi un, un tā tiešām vietām ir <laughs> ļoti sarežģītas situācijas, kur joprojām eh, nepieciešama milzīga palīdzība, bet eh, metaforiski izsakoties šī Kalkuta bija tepat mūsu, tā teikt, <laughs> attīstītajā Eiropā, tepat Anglijā, jā. Īstenda ir arvien augušs, nekustīga posta un pamestības atvers, jā, darbā, cilv, ja kad cilvēki nav darbā, viņi badojas, kad viņi nav, uh, kad viņi ir darbā, viņi ir šajā fiziska un morāla pagrimuma atverā. Uh, Uh, līdz ar to bija nepieciešama sistemātiska pārdomāt baznīcas atbilde, kas arī cauri gadu desmitiem tika dota. Un turpmākajos redījumos mēs tad mēģināsim pārdomāt šos pamat principus, kurus baznīca caur sākotnēji caur pāvestu enciklikām, uh, visbeidzot ar kompendiju, uh, baznīca sociālās mācības kompendiju, uh, ko tā ir devusi, sniegusi, lai šo jauno sabiedrību, jauno sociālo realitāti, jauno pasauli, teiksim tā, lai to pārveidotu un mēģinātu darīt līdzīgāku evaņģēlie mācībai.